càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui al món de la música de Heidi Newfield. I ain't been around that long But I've done my fair share of living Had my ups and my downs My long way around More than a time or two things, oh, just three things that I know to be true. And now I'm telling you. Hearts break, whiskey burn. Escoltant la música de Heidi Newfield, una excepcional eh, cantant, és eh, coneguda per ser la guitarra solista, la guitarra rítmica, la cantant solista i la intèrpret harmònica del cèlebre grup Trick Pony, aquell grup eh, format per la Heidi, però també per Keith Burns i Ira Jean, i que durant el 1996 i fins al 2008 ens va estar portant la seva música. El grup es va reformar després al 2013, tot i que en diverses formacions ha estat funcionant fins al moment. Heidi Newfield, cantant nascut pel 4 d'octubre de 1970 a a Califòrnia. Oh, but I kiss you L'any 2006 em va deixar aquest eh, trio, els eh, Trick Pony, la Heidi, per aconseguir la seva carrera en solitari. Ho va fer poc després publicant el seu primer àlbum, What I'm Waiting For. Es va publicar a través de Curb Records el 5 d'agost del 2008. El Lewis Country va ser un número 2. I fins 12 anys després no hi ha hagut una continuació amb aquell disc. Like Aquest disc es diu The Barfly Sessions amb el seu primer mm, eh, volum i ja està publicat el 2020. És la nova música de Heidi Newfield. Oh, no, friends. interpreta la Hedy Newfield que va començar eh, a actuar a l'edat de 13 anys quan ja va decidir d'intentar aconseguir una carrera en la música country. El 1996, amb Keith Boone, Thyra Jean, varen formar aquell eh, grup que us hem comentat, Triponi, amb el qual van enregistrar tres àlbums, Triponi el 2001, una Mission el 2003 i Wright el 2005. Posteriorment hem comentat de que va deixar la formació, aquesta es va desbandar i que el 12 eh, d'abril del 2012 va varen eh, comunicar que tornaven a la carrera artística com aquesta formació. 12 anys han passat entre un disc i l'altre d'aquests discos en solitari i hem hagut d'esperar amb aquest eh, àlbum. Un àlbum que ens aporta doncs, eh, un Southern Rock prou interessant amb bones cançons i bons ritmes com el tema anomenat Bring This House Down, que és potser la que ens dona la impressió més clara d'aquest estil. Música my bones. How about a day, night in the middle of the day, baby, bring it on home. Anticipation of your love, I got me all round up. Let's get off, home getting it on, baby, all night long. Excellent. la seva música i també les col·laboracions eh, que pot tenir amb aquest àlbum, com per exemple The Blues Is My Business, en la qual trobem la col·laboració de Delbert McClinton, una artista que explora els camins cap al rockabilly, també cap al rock and roll, ens toca una mica de blues i s'acosta, sobretot amb la P de l'estil, al món del country més tradicional. Aquesta és la seva música, és el darrer àlbum i esperem que no trigui 12 anys més a publicar-ne un altre, de Heidi Newfield. Estem escoltant The Buffley Sessions, primer volum. Bro! broken hearts. I've been drinking fine wine and eating caviar. Had trouble with money, I'd have more money than any man she. That's right. I'm always up in it in your neighborhood. The blues is my business, and business is good. I said blues is my business. and business is good. blues is my business, honey. Business is good. Blues is my business, business is good. I'm for business in your neighborhood. The blues is my business, and business is good. Let me blow.